Fógra 2. Seo fógra ó Choláiste Naomh Eoin ar Inis Meáin. Tá maoiniú ar fáil ón Roinn Gnóthaí Pobail Comhionannais agus Gaeltachta do dheich scoláireacht lóistín ar Inis Meáin. Is fiú €5,500 in aghaidh na bliana an scoláireacht. Fanann an dalta le teaghlach ar an oileán agus is í an Ghaeilge teanga labhartha an teaghlaigh. Múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge sa Mheánscoil agus bíonn líon íseal daltaí ag freastal ar an scoil, rud a chinntíonn go bhfaigheann na daltaí aird na múinteoirí i gcónaí. Bronntar na scoláireachtaí ar bhonn bliantúil ach má cheaptar go bhfuil an dalta ag déanamh dul chun cinn sásúil agus go bhfuil sé báúil le saol agus le cultúr an oileáin, d'fhéadfadh an dalta scoláireacht a fháil don tréimhse oideachais iomlán ar an oileán. Is í Mairéad Ní Fhatharta príomhoide na scoile agus is féidir dul i dteagmháil léi ar CNE ag cogaillmhec ponc ie.